yettinchi bob shuningdan keyin hazrati ayso jaliliya o'lkasida kezib yurdi yahudiy oqsoqollari uni o'ltirishni maqsad qilganligi uchun u yahudiya o'lkasida turishni xohlamaydi bu chog'da yahudiylarning kapitiki sheytiga oz qolgan edi shunga hazrati aysoning inlari uningga heytdin burun yahudiyaga bering egeş kuchlaringiz karomatlaringizni ko'rsin chunki o'zini to'litmoqchi bo'lgan kishi yoshirin ish qilmaydi bu ishlarni qilayotgan ekansiz o'zingizni insonlarga ko'rsating deyishdi sababi inlirimu uningga e'tiqod qilmagan edi hazrati ayso ularga mening vaqt soitim texi kam edi lekin sizlarga qachonli bo'lsa Fürsət bax, bu dünyadakı kişilər sizlərni hərgiz öş göməydi, lekin meni öş görüdü. Çünki mən ulavının qılmışları rəzil dəb, guvalıq berivatımən. Sizlər heytqa beriverimla, mən hazırca bamayımən. Çünki menin vaqt saitim texi yetib kəmidi, dedi. Həzrəti Əysa bu sözlərini qılıb, Gəliliyədə qoldi hazrati aysoning inlari yerusalimga hech uchun kelgandan keyin hazrati ayso o'zimu u yerga bordi ammo oshkor emas yo'shirin bordi yet oyam kunlarida yahudiy oqsoqollari uni izlab haloyiqdin aysoni ko'tinglarmi deb so'rashdi ishlar orasida uningga munosabatlik ko'p gap so'zlar iqib yurdi ba'zilar uni yaxshi odam desa yana ba'zilar yo'q dal aksicha xalqni ozdiryotidi deyishdi biroq hech kim uning yaxshiligi to'g'riliq oshkora so'zlamaydi chunki yahudiy oqsoqollardan qo'rqatdi hetning yirmi o'tganda hazrati ayso markaziy ibodatxona g'o'ylariga kirib xalqqa ta'lim berishga boshladi Yahudi oqsoqollari bu odam hech qanday ta'lim olmagan turuqliq uning qandoqmi muncha ko'p bilimi bo'lsin deb hong tong qilishdi Hazrat Isa ularga bu ta'limlar mening emas balki meni avatkuchi Xudoningkidir. xudoga kim dilidan itoat qilishni xolaydigan kishi bu ta'limlarning xudodan kelganligini yoki o'zligimdan aytayotganligimni bilalaydi o'z oldig'i so'zlagan kishi o'z shon sharifini izlaydi lekin o'zini avatkichining shon sharifini izlaydigan kishi haq so'zlaydi undoq kishida haqsizlik yo'qdir muso payg'ambar sizlarga tavrot qonunini o'zi yetkizgan shundoqku lekin hech qaysinglar bu qonunga amal qilmadinglar aytinglarchu nemishqa meni o'ltirmoqchi bo'lasizlar dedi ko'pchilik sizga jin tegibdi sizni o'ldirmoqchi bo'lgan kim ekan deyishdi men dam ilish kunida bir mo'jiza yoritib qo'ysam hammanglar hong tong qilishdinglar dedi hazrati ayso biroq sizlarmu muso payg'ambarning bola tug'ilib sakkizinchi kuni xatnisini qilish kerak degan buyrug'ini ado qilamiz deb dam ilish kuni bo'lsimu bolalarning xatnisini qilaversizlar amaliyatda xatni qilish muso payg'ambardan emas ajdodinglar ibroyimdin qolgan tavrat qonuni buzilmasin deyilib turib dam ilish kuni xatni qilindiyu bundoq kunda bir odamni sopmisiq qilsam nima uchun manga ochiqlanasizlar tekshirmay turib hukm qilmanglar hukminglar odil bo'lsin yerusalimliklarning ba'zilari oqsoqollar o'ldirmoqchi bo'lgan odam bu emasmidi oshkora so'zlayotsinmi uningga qarshi hech narsa demayotganini oqsoqollar uning qutqizg'uvchi masih ekanligiga haqiqatan ko'zlari yetdimi holbuki masih kelganda uning qayerdan kelganligini hech kim bilmaydiku biroq bu odamning bo'lsa qayerdan kelganligini aniq bilamiz deydi u chog'da markaziy ibodatxona ho'ylarida ta'lim berayotgan hazrat ayso yuqori ovoz bilan bundoq dedi sizlar meni taniymiz hamda mening qayerdan kelganligimnimi bilimiz deb qaraysizlar shundoqmi biroq man o'zligimdan emas man vakillik qilg'uchining avatishi bilan keldim u haqdir biroq sizlar uni tanimaysizlar man uni taniyman chunki man uning yenidan keldim meni u avatdi shuning bilan ba'zilar hazrati aysoni tutmoqchi bo'lishdi lekin uningga qo'l soldigan odam chiqmadi chunki uning vaqt soiti texi yetib kelmagan edi haloyiq orasidagi nurg'un kishilarmi uningga e'tiqod qildi ular masih qandoqmi uningdan ko'p mo'jiza yaratar deyishdi parislar xalq ichida hazrati ayso haqidagi eqib yurgan gap so'zlarni anglab oliy ruhoniylar bilan maslahatlashib hazrati aysoni tutish uchun ibodatxona qorovullarini avatdi hazrati ayso yana biroz vaqt sizlar bilan birga bo'laman keyin meni avatkuchining yeniga ketaman meni izdaysizlar lekin topolmaysizlar man bordigan yerga borolmaysizlar dedi buning bilan yahudiy oqsoqollari bir biriga u biz topolmugiday qaylarga keta chet elda turayotgan yahudiy muhojirlarning yenig'i berib greklarga ta'lim beramdigandu meni izdaysizlar lekin topamaysizlar man bordigan yerga borolmaysizlar degini nemisido deyishdi heytning oxirgi ham ang tantanli kuni hazrati ayso o'rnidan turib yuqori ovoz bilan mundoq jakarladi kimdi kim ussa mening yenimgi kelib ishsun. chunki muqaddas yozmalarda manga e'tiqod qilganlar haqida ularning ko'nglidan hayotliq suyning daryolari eqib chiqdi deb yozilgan. u bu so'zni o'ziga e'tiqod qilganlarga ato qilingan xudoning muqaddas ro'yiga qarata aytgan edi xudoning ro'yi texi hech kimga tushmagan edi chunki hazrati ayso texi otisining arishdiki shon sharpiga kirmagan edi xalq ichida ba'zi kishilar bu so'zlarni anglab muso payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan u ekan deyishdi ba'zilar bu qutqizg'uchi masih deyishyapti ya'ni ba'zilar bo'lsa undoq emasdi masih jalidin kemaytdi. muqaddas yozmalarda masihning podsho Davudning avlodidan ham podsho Davudning yurti baklaham yestin kelishi haqida deyilmaganmidi deyishdi buning bilan xaloyiq hazrati aysoning vajidin ikkiga bo'linib ketdi ba'zilari uni tutishni o'ylagan bo'lsimu hech kim uningga qo'l solmadi ibodatxona qorovullari ibodatxonni qaytib kelganda oliy ruhoniylar bilan parislar nima uchun uni tutib kamidinglar deb so'rashdi ibodatxona qorovullari hech kim hech qachon bu odamdek so'zlagan emas deb javob berishdi parislar sizlarmu ozrilmansizlar oqsoqollardan yoki parislardan uning e'tiqod qilganlar bormi nima uningga e'tiqod qilgan guruhning muqaddas yozmodan xabari yo'q shunga u haqni xudo urdi deyishdi ularning orasidan biri ya'ni burun bir oqshimi hazrati aysoni oldiga kelgan nikodim ularga tavrat qonunimizda bir odamning o'z iqrorini anglamay va qilmishini bilmay turib uning ustidan hukm chiqishga bo'lmaydi deb yozilgan dedi ajaba sanmu bu nima deyishdi oqsoqollar muqaddas yozmalarni o'qisang jaliliydin payg'ambar chiqmaydiganligini bilalaysan buning bilan ko'pchilik o'ylarga qaytishdi